أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Neka hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka salavat se selam na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na njegove časne ashabe, njegovu porodicu i sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Poštovana braćo, god smo u mjesecu Rabiul Evelu, uvijek nas taj mjesec podsjeti na rođenje i na život jednog velikana, slobodno možemo reći najistaknutije i najveće ličnosti u historiji čovječanstva, a to je niko drugi do naš poslanik Allahu miljenik Muhammed sallallahu Mi smo bili svjedoci da je u proteklim danima da se dosta govorilo s povodom jeli, poslaniku ali rođenja, govorilo se o njemu. Neki su taj datum ili te dane proslavljali na razne načine, neki na ovi, na ovaj, na drugi, na onaj i tako dalje. Međutim, malo smo i rijetko smo mogli čuti predavanja ili osvrtanja na ličnost Allahov poslanika ali salatu wasalam. Ličnost o kojoj možemo uvijek iznova govoriti i da uvijek nešto novo kažemo jer je njegov život jedna neistrpna biografija znači jednog velikana neistrpna, znači puna pouka, puna poruka a za nas muslimane je to posebno bitno i značajno jer mi kao sedbenici Muhammeda njega smo uzeli za uzora u svome životu. On je naš ideal, on je naša, naša vodilja. I to nam je prije svega čast. Međutim, činjenica je da mnogi muslimani ne poznaju dovoljno ličnost i lik Allahov poslanika ili salatu ili vrlo često pogrešno razumijevaju njegov život, pogrešno razumijevaju dijelove njegova života, neke njegove poruke i to se svakako ovaj, preslikava u njihovom svakodnevnom životu. Mi smo svi, i to ćemo svi potvrditi, prihvatili Muhammed Ali Salatu Wasalam da svoga uzora, kao što nam to Kur'an nalaže, kad kaže vi u Allahovom poslaniku doista imate najljepši uzor, najljepši uzor. Međutim, primjetno je, primjetno je da mi prije svega kažem slabo poznajemo život i lik poslanika ili to nam je jedna slabost, jedna mahana, a drugo kaže vrlo često pogrešno razumijemo njegovu poruku, odnosno biti suštinu njegova puta i programa za kojeg mi kažemo da ga slijedimo. Mi tvrdimo da slijedimo poslanika ali i međutim, naša tvrda je jedno, a naša stvarnost i naš život je sasvim nešto drugo i mi svaki od nas trebamo to sebi priznati, sami sebi. Ja ću večeras govoriti o temi koliko smo dosljedni u slijeđenju poslanika, ali i Ne samo, nisam ponukan samo ovim događajima, odnosno uh, poslanika, ali i i 12. je Eulom, koji je obilježen na ovim prostorima, ponukan sam prije svega uh, našim, kad kažem našim, mislim, jeli, ovaj, općenito, našim nerazumijevanjem poslanikova puta, i samim tim i pogrešnim prakticiranjem njegova suneta u životu. Na početku ne mogu da se ne osvrnem na lik poslanika ali islam, makar djelomično, da se, da se podsjetimo, jer mi, kažem, slabo čitamo, to je naša stvarnost i velika istina, da se podsjetimo, makar djelomično na njegov lik, o kakvoj se ličnosti radi i da vidimo koga smo to bi uzeli za uzora, i Jesmo li svjesni kakav smo zadatak pred sebe postavili? Mi s jedne strane trebamo biti ponosni, sretni i trebamo biti, trebamo znači imati čast što smo uzeli takvu ličnost za svog uzora u životu. Iako ga ne slijedimo kako treba. Iako imamo tu dosta propusta. Ali ipak priznajemo i izjavljujemo da smo uzeli Muhammed Ali Salatu za uzora u svom životu. Dok s druge strane mnoštvo Allahovi robova ljudi uzimaju za idole uzore ovoga ili onoga pjevača, glumca, sportistu i tako dalje. I mi trebamo, znači, s te strane biti sretni što je poslanik Ali Salatu naša, naš uzor i naš ideal u našem životu. Svi objektivni ljudi, pa čak i nemuslimani, priznaće kada je u pitanju poslanika da je on bio izuzetna ličnost. Da je izuzetna ličnost, čak su mnogi od njih izjavili da on uistinu najveći velikan, odnosno najveća i najznačajnija ličnost u historiji čovječanstva. Vidjet ćemo kasnije, zašto? I kažu samo takva ličnost, sa takvim karakteristikama i sa takvim osobinama koje je posjedovao Muhammed Ali mogla je ponijeti tako, teret tako važne misije, a njegova misija je bila ništa drugo do posljednji poslanik upućen cijelog čovječanstva. Između njega i sudnjega dana više neće biti poslanika. To je bila zaista teška i veličanstvena zadaća. Da vidimo sada ukratko o kakvoj se ličnosti, o kakvoj se ličnosti radi. S obzirom da mi kažemo da slijedimo sunet Allahov poslanika ali salatu wasalam, moramo neke činjenice uvijek imati na umu, nikada i ne smijemo smetati, smetati znači suma. Život poslanika ali salatu wasalam je nama poznat u potpunosti. Kad kažem poznat, mislim da je zabilježen i prenesen koji su nam detaljno opisali život poslanika ali pa čak i prije poslanstva. Čak i prije poslanstva u zbirkama jeli, koje imamo, hvala Allahu i na našem jeziku. Kada je u pitanju e, Muhammed ali radi se o jednoj velikoj i divnoj ličnosti koja je u sebi objedinila sve moralne, sve duhovne i sve druge pozitivne osobine. S te strane znači kompletna ličnost. O njemu iz njegova života, znači ovo samo dijelovi njegova života, ali i salatu wasalam, znamo da nikada nije lagao. Kada navodim ove osobine i karakteristike poslanika, ali i wasalam, malo sebe predočimo, jeli, izvagajmo sebe, uporedimo sebe i svoj karakter i svoju ličnost. Nikada nije lagao, govorio je uljudno i nikada nije upotrebljavao bestidne i vrijedljive riječi. Svojim prijatnim i moralnim ponašanjem plenio je duše i srca onih s kojima je dolazio u dodir. U svome obhođenju s ljudima uvijek je slijedio princip pravde. Godinama se bavio trgovinom, ali nikada nije napravio nepošten posao. Svi su svjedočili njegovo poštenje, pa čak i mušici, pa su ga prozvali El Emin, pouzdani i povjerljivi. Pomagao je slabašnim, siromašnim, nezaštićenim, Nikome krivo nije činio i na nepravdu nije uzvraćao, nego je praštao ljudima. Prema ljudima je bio blag i milostiv i srdio se samo kada bi se Allahove zapovjedi kršile, a nikada radi svojih interesa. Hranio se obično i skromno, a najčešća hrana su bile hurme i voda. Bio je uzor krijeposti i dobrote, simbol istine. Njegov život i misao, njegova iskrenost i pobožnost Njegova dobrota i karakter, njegov moral i ideologija, njegova djela, sve su to nepobitni dokazi da se radi o velikoj ličnosti, da se radi u istinu o Allahom poslaniku, alijih i Ukratko, bio je briljantna i izvanredna ličnost koja se pojavila uslijed jednog mračnog ambijenta na poluotoku gdje, je vladalo, gdje je vladao prije svega širk, gdje je vladao vladala su znači ubijstva, krvne osvete i druge stvari koje su bile pošast tog vremena. Jedan od njegovih ashaba je o njemu rekao ni, ni prije ni poslije mu slična nisam vidio. Je uistinu čak svi ljudi tog vremena koji su ga susreli, bilo da su e, povjerovali u njega i ne povjerovali, svjedočili su da je bio izuzetna, izuzetna ličnost. To je Allahov poslanik. Ovo je ukratko njegov lik, njegov moralni lik. To je njegov život. To je osoba koju smo uzeli za uzor. E sad, mi ovdje nemamo vremena da govorimo o svim bitnijim detaljima njegova života. Ali ovo što, što smo sada čuli je dovoljno da se podsjetimo ili da se upoznamo kako je ličnosti se radi i gdje smo mi u svemu tome i koliko smo dosljedni u sljeđenju poslanika ili Svaku od ovih osobina bi mogli uzeti po na osob pojedinačno, analizirati i porediti sebe da li tu osobinu imamo kod sebe u životu ili ne i koliko nam fali od te, te osobine. Znači sada trebamo biti svjesni kakvu ličnost smo uzeli za uzora i vodilju u svome životu. S druge strane, što je srž večerašnje naše teme, jeste da se trebamo ozbiljno zapitati da li smo uistinu dosljedni u sljeđenju njegova puta i njegova modela života. Koliko smo dosljedni i da li smo dovoljno dosljedni. Šta to mi slijedimo? Kako smo razumjeli poslanikov sunet, odnosno njegov, njegov model i program života? Kako smo ga razumjeli? Koliko ga slijedimo u svome životu i kako ga slijedimo? To je ključno pitanje na koje trebamo svi sebi odgovoriti. Ako smo razumjeli, ako smo razumjeli da poslanika ne se trebamo slijediti samo u nekim znači, fragmentima, odnosno nekim dijelovima njegova života, kao što je njegova vanjska forma, kao što je bio vanjski izgled poslanika ali Ako smo shvatili da poslanika trebamo slijediti samo u nošnji, u načinu jedinja i pijenja, spavanja i drugih ibadeta, a zapostavili smo druge segmente i bitnije segmente njegova života, onda uistinu nismo razumjeli njegovu poruku i ulogu koju mu je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala dao. Mi, se s tim problemom su, susrećemo i suočavamo u našem, u razumijevanju suneta i našem prakticiranju suneta u našem životu. Znači u ovom slučaju mi nismo istinski svjetnici. Ako smo samo svoje slijedženje sveli na te primjere ili na te ovaj, fragmente iz poslanika ili života, onda smo daleko od pravih sredbenika njegova suneta i njegova programa. Jer uzvišeni Allah je poslao poslanika ne salatu da promijeni ljudima život u temelju a ne da izmijeni neke njihove običaje, svakodnevne navike i tako dalje. Iako je i to, znači, obuhvaćeno sunetom, iako je i to ispravljeno ono što je bilo krivo, međutim, poslanik, alaih Salat Veselam je, kažem, došao da u temelju izmijeni život kod čovjeka, život kod čovjeka, došao je sa takvim vjerovanjem, sa takvom akidom, sa takvim normama i principima i pravilima, da je kod svojih sedbenika, znači ashaba, ali e, radijallahu anhum, u temelju izmijenio njihov, e, znači prije svega način mišljenja, razmišljanja, njihove navike, njihov moral. Mi znamo kako su bili ashabi, mnogi od njih, ili beduini, rođeni, odrasli u pustinji, e, bili su vrlo često i grubi, i osori, nedokazni, međutim, poslanika je je sa vjerom i sa akidom s kojim je došao, preobrazio je te barbare i civilizirane ljude, znači prije Islama koji su bili tako, te barbare u civilizirane ljude, zločince koji su činili, ubijali svoju djecu, znači žensku živu zakupavali, preobrazio je u pravedne i bogobojazne ljude. Njihova ta nepokorna i njihova ta gorda priroda beduinska preobratila se i preobrazila se upokornost i podčinjenost zakonu i redu. To je, znači, oni su shvatili zašto se, zbog čega su se u temelju oni promijenili, promijenio se njihov život. Oni su shvatili, dobro su shvatili njegovu poruku i cilj i suštinu njegova učenja i njegova puta, pa su to praktično sproveli u svome životu. Kad kažemo sunet, možemo slobodno kazati da je to islam, da je to praktični islam, za Kur'an ne možemo kazati, Kur'an je Allahova riječ i Božja objava. Ali praktični islam živi Kur'an i sunnet. To je život poslanika gdje je sam. Znači samim razumijevanjem sunneta, ispravnim razumijevanjem i prakticiranjem tog sunneta u životu mi prakticiramo islam u cijelosti. Znači ovdje je riječ o jednom životnom programu. Sunet poslanika gdje je sam, Ne svodi se samo na kažem, ove vanjske forme i neke navike i običaje, nego to je jedan životni program koji je sveobuhvatan, obuhvata ljudski život i poprijeko i uzduž. Kad kažem e, uzduž, mislim, mislim na čovjekov život od rođenja pa do smrti. Od rođenja pa do smrti. Sunet poslanika, ali i objašnjava nam te propise određenja rođenja pa do smrti, kako da živimo i kako da se odnosimo prema životu i prema svima, svemu ostalom. A kad kažem horizontalno, mislim da obuhvata sve sfere ljudskog života. Sve sfere ljudskog života. Tako nas poslanikova uputa i praksa prati kroz sve segmente našeg života, u kući sa porodicom, u trgovini, u džami, na putovanju, na poslu, u odnosu sa Allahom ili prema Allahu, sa samim sobom i u odnosu sa drugima, odnosno prema drugima, bili oni muslimani ili nemuslimani, pa čak i sa životinjama i neživom prirodom. Čak nas poslanik Ali Veselam uči i učio nas je i ostavio nam svoju praksu kako da se odnosimo i prema životinjama i prema neživom prirodi. Znači to je jedan kompletan program života. Koliko od tog programa E, realiziramo u svome životu, svome, znači, ličnom, sobstvenom životu, toliko smo dosljedni u sliđenju poslanika Nisla. Znači, ovaj životni put, program i put oslikanja u sunetu Allahova poslanika sallallahu i on je program ravnoteže, to je najbitnije, program ravnoteže između duha i tijela. Islam, odnosno poslanikova praksa, ne zapostavlja duh ni tijelo. To je ravnoteža između razuma i emocija. Nije ništa isključeno, razum i emocije u islamu. Ovoga i onoga svijeta, i dunjalka je hireta, to je ravnoteža između dva svijeta, teorije i prakse. I to je znači poslanikov sunet. A ta, tako ga trebamo i razumjeti i tako ga trebamo projekcirati u svom životu. Ja kažem i opet ću podvući da mnogi od nas nisu dovoljno upoznali poslanikov put i program i nisu ga shodno tome ni razumjeli kako treba, pa ga tako i parcijalno ili djelomično sprovode i projekciraju u svom životu. Naravno, tu može doći do izražaja ljudska, ovaj, ljudska strast, odnosno ljudski interes i kada čovjek uzme nešto i suneta što mu odgovara njegovoj strasti neuzbila ili njegovim, njegovim interesima ovodunjaličkim to je najteže stanje koje može biti, koje može zadesti jednog čovjeka, a koji tvrdi za sebe da slijedi sunet poslanika i Ja ću navesti primjer kada u pitanju ta ravnoteža između Dunjaluka, Dunjaluka i Ahireta. Ali ovo poslanika shvatio sam kada bi vidio shabe da idu u jednu drugu krajnost ili da zapostavljaju Dunjaluk i zapostavljaju Ahiret, on bi ih odmah upozoravao i ispravljao. Tako je ukorio jednu trojicu poznat, u onom hadisu koji vam je poznat, koji je jedan kazao da će uvijek postiti. On je htio da bude, da tako zaradi džennet, razumio je tako islam. Tako je razumio poslanikov put. Uvijek ću postiti i neću mrsiti, jer neću ovaj, to je svaki dan postiti. Drugi je kazao da će, da će cijelu noć klanjati. Ništa neće raditi, cijelu noć će I treći je kazao da se neće ženiti, ne trebaju ženiti. To su sve krajnosti. Poslanik Ali Salat kada je čuo za njihove izjave i odluke, rekao je Ja u istinu najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojasniji među vama. Znači odmah im je htio dati do znanja. Znači on je najviše se Allaha boji kao poslanik, jer ima objav, ima kontakt direktni sa Allahom i najbogobojasniji sam među vama. Ali kaže ja i postim i ne postim. I postim, znači ima dana i kada postim, kada ne postim. To je ravnoteža. Kaže ja i klanjam i spavam. Ima noću kada provedemo i badetu cijelu noć, nekada dio noći i klanjam i spavam. To je ravnoteža. I kaže i ja se ženim. Ženim se. Pa ako ne želi moju praksu, ko ne želi slijediti moj sunet, moju praksu, on nije moj, to jeste nije na mome putu. Nije na mome putu. Ovo je, vidimo, ovaj radi se najbolji dokaz kako treba razumijevati život a ovaj život, život poslanika, ali i bio život ravnoteži. Između ovoga i onoga svijeta, između i badeta i znači da, da pokloniš pažnju i svojoj duši i svojoj porodici i sebi, a i uzvišenom Allah mandata. Prema tome, ako smo mi svoje sliđenje poslanika ali islata sveli samo na pojedine elemente i segmenta njegova života i praksi, poput, opet ću naglasiti, poput forme i badeta, ovo sve ima mjesto svoje, ovaj, da ne bi shvatili, ima svoje mjesto i svoj značaj u islamu. Ili pitanje vanjskog izgleda, pa samo većinu pažnje pridajemo tome. Mislimo da je to suština sljeđenja poslanika, nošnje, forsiranje, afirmiranje neki, neke poslanikove prakse kao što je ženitbe, više ženstva, a zapostavljanje drugih bitnijih stvari u životu, a u isto vrijeme zapostali piti suštinu njegove prakse življenja Islama, onda uistinu mi nismo dosljedni, nismo pravi i dosljedni sedmini poslanika i Ovo sve što sam spomenuo, to jeste od suneta. Poslanik Ali se nam se pučio svemu i kako ćemo se nositi i kako ćemo se ehm, i kako ćemo obavljati ibadete i kako ćemo jesti i spavati i tako dalje i hoćemo li se ženiti ili nećemo ali nam isto ostavio znači mnogo teži teret, gdje smo tu kada je u pitanju poslanikova skromnost, gdje smo tu kada je u pitanju poslanikov odnos prema drugima, prema djeci, gdje smo tu kada je u pitanju poslanikova žrtva na lavom putu i materijalna žrtva, znači tijelom i dušom, gdje smo tu kada je dobročinstvo prema roditeljima, gdje smo tu kada je dijeljenje i metka na lavom putu, gdje smo tu kada je, gdje strpljivosti, gdje je ta naša strpljivost koju je poslanik imao? Gdje je to naše praštanje drugima koje je poslanik imao? Gdje je to naše čuvanje, čuvanje od harama, znači od kojeg se poslanik, od kojeg se poslanik čuvao i tako da ne nabrajam, dosta bi mogu nabrajati. Gdje smo tu u sljeđenju poslanika Lako je neke bi uzeli one baš e, stvari koje je najlakše ispuniti u životu. Te stvari je najlakše realizirati i ostvariti u životu. Međutim, ove koje, koje, za koje treba malo truda i odricanja, to mi zaobiđemo. Mi, mi sredimo poslanika, ali i sva, to je samo one, onome što nam je lako. A onome gdje treba truda, gdje treba znoja, gdje treba žrtve i vremena, to zaboravimo ili toga, toga se i ne sjetimo. Znači, ponovo ću naglasiti, ga znači to zapamtite, zauvijek zapamtiti da, da, je, da je sunet kompletan životni program, kompletan poslanikov život koji obuhvata sve segmente našeg svakodnevnog života. Samo ako sunet budemo slijedili kao takav i budemo se trudili da poslanika slijedimo prije svega onim osobinama e, koje, koje su biti suština islama, biti suština islama to je, e, e, kao što stoji u hadisu, adinu nasiha, Vjera je, šta je vjera? Vjera je iskren odnos prema Allahu, prema njegovom poslaniku, odnosno prema sunetu, prema njegovoj knjizi i prema ostalim muslimanima i tako da je nema To je, to je suština biti vjeri. Iskren odnos prema Allahu, prema i knjizi, prema njegovom poslaniku, prema ostalim muslimanima. Stoga što da navesti kao primjer, neka to bude, jel, na kraju da to bude primjer iz života poslanika ali neki njegovi segment, samo da se posjetimo, da bi vidjeli kakvi trebamo biti, makar u ovim segmentima koje smo mi zapostavili, da bi za sebe mogli tvrditi da slijedimo poslanika ali to i da smo sredbenici njegova sunneta. Mi imamo dovoljno hvala Allahom knjiga koje govori, koje o tome govori i možemo iščitati ako smo zaboravili da vidimo kakav je bio poslanik Ali Uzeći primjer njegove poniznosti i skromnosti. Njegove poniznosti i skromnosti, njegovog vlaka. što nam najviše fali, to nama najviše fali, ne fali nama ova ovi stvari, ovaj, vanjske forme, toga nam ne fali, međutim fali nam one unutrašnjosti, fali nam fali nam odgoja duše. Kaže Allah poslanik kada je Israt nam bio je najljepšeg ahlaka među svim ljudima. Bio je najbolji u svemu. Pa je bio i najljepšeg ahlaka od svih ashaba, jeli to, ovaj, svih muslimana tog vremena, a njegov ahlak ili ponašanje bio je Kur'an, kao što kaže Aisha radijallahu anha u Hadijskoj bliži Ahmed, Kur'an, njegov ahlak je bio Kur'an, to jeste on je živio Kur'an, živio je Kur'an. To je znači bila, bila njegova praksa i njegov život i njegov ahlak, Kur'an. Kaže, nije volio da ga hvali i uzdišu. to nije volio, to je prezirao. Za od nas, kojima nam je uvijek drago i milo kad nas pohvali bilo pojedinačno ili grupno. Kaže, prenosi se od Omera djela Anhu je rekao, Allahu poslaniji sallallahu alaihi sallam je rekao, La tatiruni kema atareti nasara i sabni Marijem, innama ena Abdullahi u Rasulu, fakulu, fakulu Abdullahi u Rasulu. Ne uzvisujte me i ne uzdižite me, kao što su kršćani uzvisili, uzdigli sa sine Merjemina, ja sam samo Allahov rob i njegov poslanih. Pa recite u rob i njegov poslanik, kad izbježe budala. Ovo je vrhuna skromnosti. Bio je velikan tog vremena. Velikan koji postoje velikan iza svoje smrti, još veći je. Ali nije htio da ga uzdižu. Bio skroman. Spavao je onako jednostavno, prosto. Jeo jednostavno prosto. Što je ovaj najbolji dokaz njegove skromnosti i iskrenosti. Za sve ovo što je postigao, on je mogao to sve pripisati. Mogao sebi pripisivati te E, muđize i te ovaj, e, objavu koja mu dolazi te sve uspjehe mogu je sve pripisivati, ali uvijek je govorio, kaže ja sam samo čovjek kao i vi. Govorio s vama, ja sam samo čovjek kao i vi, nije govorio ja Trebate me jel, čuvati, štititi ovako i onako. Bio je toliko skroman da je često ponavljao ja sam samo čovjek kao i vi, meni samo Allah objavljuje. Prvo naglašavao ja sam samo čovjek, pa onda na kraju meni samo Allah objavljuje. A to je velika, velika čast. Danas ljudi, nažalost, pripisuju sebi ono što nisu radili i ono za što i drugi hvali, a to im znači ne, priliči, odnosno ne zaslužuju to. Vrhuna skromnosti i poniznosti poslanik Ali Salat Veselam je pokazivao i svojom praksom da nije dozvoljavao čak shabima da ustaju kada on dolazi. Allahov poslanik, takva ličnost, dolazi im objava, svi su ga voljeli, svi su ga uvažavali, svi su ga cijenili više od sebe i od svoje majke i od oca, ali ne, nisu ustajali, nije im on dao da ustaju kada ulazi u prostoriju kada dolazi. Pa kaže, prenosi se od Enesa ibn Mali kada je rekao, nije mi niko bio, nije im niko bio draži od Allahova poslanika, ali i salatu wasalam, to kaže, kada bi ga vidjeli da dolazi, nisu ustajali, jer su znali da on to ne voli. A ustali znači, to, je, to im je bilo nezgodno, neprijatno što, što im je on zabranio da ustaju. Što se tiče njegove tolerancije, blagosti i strpljenja, to također imamo dosta hadisa koji o tome govori. I ovo su osobine, znači tolerancija, blagost i strpljenje su osobine koje krasi, posebno krasi svakog čovjeka i njegov karakter. Jer niko ne voli, niko ne voli netolerantne ljude, grube i niko ne voli nestrpljiva ljude. Allah poslanik ali je postigao je vrhunac kada su u pitanju ove, ove tri osobine. Prenosi se da iše radijala Anha da je rekla Allaho poslanih sallallahu nikada nikoga nije udario svojom rukom ni ženu ni slugu. nikada, Ni ženu ni slugu osim ako bi se borio na Allahom put U borbi znači borba zahtjeva znači grubost i udaranje. Kaže nikada se nije svetio kada bi mu neko nešto naudio osim ako bi se kršile Allahove svetinje ili granice, tada bi samo radi Allaha kažnjavao. Hadis bilježi Ahmed. I prenosi se također da je radi da je rekao neki beduin je mokrio u mesčidu, poznati hadis, jeli? Pa su ljudi skočili da ga napadnu. Prizor, jel, u to vrijeme da dođe beduin neuk i mokri u mesčidu. To, to su njime bile jel, navike da, da obavljaju nuždu gdje, gdje ih gdje ih zatrepi i kaže skočili su ashabi da ga ili izbace da ga spriječe, a na to je poslanik Ali Islat Veselam rekao ostavite ga. Ostavite ga, to jest ostavite ga nek ne prekidajte ga. Kaže i na mjesto gdje je mokrio polijte kofu vode. Poslani ste da olakšavate, a niste poslani da otežavate. Ali bježi Buharija. Ovi primjeri znači su primjeri tolerancije koju može imati samo onaj koji je na putu istini, koji iskreno slijedi put istine i koji iskreno slijedi poslanika Ali posla. I poznati hadis, kada je poslanik Ali ali poznati događaj, kada je otišao u Tajif, znači u mekanskom periodu, da poziva stanovnike e, pravome putu, šta su oni radili? Oni su ga ismijavali. Ismijavali su ga E, djecu su nagovarali pa su ga gađali kamenjem tako da su ga pokrvavili. I on se vraća onako, nikoga nije poslušao, nikomu se nije odazvao. Kaže, dok, je krva, dok se krva vraća u Meku iznad sebe, ugledao oblak koji ga je natkrio. Kada je podigao glavu, ugledao je Džibrila, Meleka Džibrila, koji mu je rekao, Allah je čuo šta ti je tvoj narod kazao. Znači, Allah je čuo, Allah prati sve, Allah ništa ne izmiče. Allah je čuo šta ti je tvoj narod kazao i šta su ti odgovorili. Kaže, poslao sam ti meleka brda, da mu narediš šta ćeš sa njima uraditi. Kaže, tada me je pozvao melek brda, nazvao mi selam i rekao, Muhammede, Allah je čuo šta ti je tvoj narod rekao. Ja sam melek brda i moj gospodar me je poslao da mi zapovjediš ono što želiš, pa mi reci šta, šta želiš. Ako želiš, na njih ću sručiti ova dva velika vrda. A poslanik je silatno sadam, u takvom stanju, odbačen, isprovociran, omalovažen, okrvavljen, vraća se i šta mu kaže? Da smo mi u takvom stanju, mi, bilo da došli da se osvijetimo nekom, bilo pojedinac ili grupa ili narod, odmah da se zemljom stranimo da riješimo problem. Kaže poslanik Ali silatno ja se nadam, to jeste odbija ovog meleka brda. Kaže, ja se nadam da će Allah od njih dati potomke koji će samo Allah obožavati i ništa mu neće pripisivati. Hadis mu tefek To je vrhunac e, praštanja, strpljivosti, blagosti. Imao je toliku silu, nadprirodnu silu. Nije imao oružje, neko, neko oružje za masovno uništenje, nego nadprirodnu silu. Šta želiš, sad imaš mu raditi. Šta hoćemo ispaviti, Hoćemo ih pobiti, hoćemo na njih brda slučiti, izvoliti. Samo reci, jer su ti na njih. Kaže, ne, kaže, možda će Allah, ili nadam se da će Allah od njihovih potomaka dati oni koji će Allah obožavati, koji mu širk neće činiti, i tako je i bilo. Kasnije su jel stanovnici taj i primili islam. I na kraju ću navesti još jedan veličanstven primjer blagosti tolerancije kada je u pitanju odnos prema nemuslimanu. Mi znamo da je u vrijeme poslanika da su u Medini živjeli jevrijeji u određenom periodu, pa su kasnije zbog toga što su e, prekršili ugovori, o, krenuli protiv poslanika, ali i sva muslimana, oni su protjerani iz Medine do Hajbera, pa kasnije dalje. Kaže jednog dana dok je lao poslanik sallallahu sa svojim ashabima bio na jednoj dženazi u Medini, došao mu je neki jevrij po imenu Zeid ibn Su'ane i tražio od njega da mu vrati neki dug Poslanik Ali Isla imao je odnose sa evrijima, znači kao komšijski odnose u tom periodu, posuđivali su oni njemu i tako dalje. I kaže, uhvatio ga je za njegov ogrtač i na mrgođeno ga pogledao. Vrhuna znači drskosti i grubosti, rekao mu je, Muhammede, hoćeš li mi vratiti moj hak? I grube riječi mu kazao. To je naljutilo Omer. Kada je to vidio Omer, Kaže, počele su mu oči kolutati, Omer poznat po svojoj žestini, kaže, oči kao neka nebeska tijela koja se pruži, kaže, pogledao ga i rekao, neprijatelj Allahu, zar to govoriš i činiš Allahu poslaniku, sallallahu alaihi <clears throat> Tako mi onoga koji ga je sa istinom poslao, da se ne bojim, da će me, da će me ukoriti, glavu bih ti sabljom sad Kaže Allah mi sallam je Omera posmatrao potpuno smireno, a zatim mu je rekao Omere, meni i njemu treba nešto drugo, to jest ne treba da se, da se zavađamo, ne treba nam krv i sablja, treba nam nešto drugo. Meni da narediš da mu dug lijepo vrati, a njemu da narediš da se lijepo, da lijepo prati dženazu. Da ne ne prvi ovaj, buku na dženazi. Kaže, Omere, idi sa njim i dadi mu njegov hak i na to mu dadi još 20 saa hurmija. Sa je znači, sa je, iznosi četiri pregušta. Četiri pregušta. Toliko dadi mu još 20 sa hurmija. Kaže, Omer je otišao onako na mrgođen, otišao je sa njim i dao mu to. I onda upitao je ovog židova, što si tako postupio sa Allahom poslanikom, i alejhi A on je odgovorio, kada sam vidio Allahova poslanika, na njegovom licu sam prepoznao sve, znako, sve znakove poslanstva osim dva. I ovaj je tražio istinu Sve znakove poslanstva osim dva znaka, koja nisam mogao kod njega ili od njega saznati. A ti znakovi su da li mu blagost pretiče grubost. Znači, da li, je, ovaj, da li mu blagost pretiče grubost kada je neko jeli, ovaj, isprovocira i da li mu, osor, mu osorost prema njemu povećava blagost. I to sam ovako ispitao. Znači, nenamjerno, znači, iscenirao ovaj događaj da ispita da li, su, da li te osobine posjeduje poslanik I kaže, tada je ovaj jevrej pitao, zašto mi daješ, zašto mi daješ, kaže, više nego što treba. Kaže, ovo mi je naredio poslanik Ali Kaže, mi na zlo uzrećamo, dobrim tada je ovaj Jevrej kazao, vratio se poslaniku ali i pred njim izgovorio šehadet i primio islam. Znači ovo su primjeri koji najbolje govore o kakvom liku o kakvoj ličnosti se radilo. Mi možemo navoditi e, desetine i stotine ovakvih primjera, to prepuštam vama da čitate, da se posjećate i da, da razmišljamo o svome životu i u čemu to i kako to slijedimo poslanika ali salatu Ove stvari, ovi prizori i primjeri su bitniji odnos prema čovjeku, prema istini, strpljivost, blagost, praštanje, pomaganje drugih. To su osobine koje vrijedi, koje su vrijedni od nekih drugih osobina. Vrijednije su od toga, hoćemo spavati peru ili nećemo, i hoćemo se oženiti četiri puta ili nećemo. Ove osobine, to je suština vjeri, to je biti vjeri. Jer Islam i objava su došli da izmijene čovjekov život, da ga učine časnim, poštenim, vrijednim i tako dalje. Te osobine trebamo staviti sebi na papir, pa vidjeti, stavljati plus i minus koju imamo, koju nemamo i koliko smo ih stvarili i realizirali u svom životu. Jer ovaj život je jedno veliko iskušenje, što smo duže na Dunjalku, sve više iskušenja i sve veća mogućnost da, da padnemo na njima, a čovjek najbolje su prošli oni koji su umrli kao muslimani, koji su ustrajali na putu vjere i otišli s ovoga svijeta. Oni su najbolje prošli, jer njihov uspjeh je išala siguran. Dok za nas koji još testuramo na ovom dunjalku, padamo i postičemo, nisu, nije sigurno ništa za nas, nije sigurno e, kako ćemo končati ovaj život. Zato je kako bitno da ne omalovažavamo od poslanikovog života i prakse i posebno ove stvari ništa, da to sve slijedimo i da znamo prioritete u tome šta je bitnije, a šta je manje bitno. Da se ne bi šeitan poigrao sa nama, je šeitan ako nam ne može pri, prići ni s jedne strane i druge, priđe nam s ove strane da nas zaposli onim što je manje bitno od onoga, znači da ne bi ono što je bitnije. I to je onaj se vršio negdje na svojim specializacijama. Ne može nam ništa, ni šir, ni veliki idej, ni ovo, ali mogu zaposliti ga vama nek se bavi nečim manje bitnim, a zapostavit će ovo što je bitnije što je bitnije od poslanika, ali i salatu puta. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učusti na putu istine, da nas učini od istinskih sedbenika poslanika, ali i salatu da nas pouči našoj vjeri, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti i da nas, uh, da nas sebi uzme, da nas uzme u najboljem stanju, u najboljem halu. يقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم